mustahab kod deva kod džumhura u lemenju kod džumhura u lemenju to je mustahab suprotno hal, ha, malikijskim pravnicima. Suprotno malikijskim pravnicima. Uzvišen Allah te barak vtala kada je spominjao deve kaže fa salli li robbike wanhar. Allahu se klanjaj, Allahu molitvu obavljaj namaz, wanhar konji taj kod nahra, znači da je to vrsta ili klanja <clears throat> nahr pri dnu vrata. Neki kažu da ovo odnosi se fesalde ili robike, klanjaju Allahu wanhar i veži ruke ispod vrata, to je pogrešno tumačenje. To je došlo u daj, predaju Dibni Mesauda, od, od, od, prosto Dali. To je neispravno. Znači, fesalde ili robike wanhar i veži ruke ispod i ovo je pogrešno. Neko ovako drže, ovako drže ruku na To je pogrešno. To je batil. To je batil. Ruke se drže u namazu na prsima. Znači ovako. Visin. Dopro do pirulakt i ovako. Po 90 stepeni tako se drži u namazu ili kod hanefijske pravne škole se drži ispod pupka. Ima, ima i mišljenje da se drži iznad pupka, znači, ali držanje na vratu ili po ispod vrata je bater, to je neispravno. Fesalli li robbike wanhar, znači koli na takav način, znači djeva se kolje nahrom. Dok što se tiče krava, a, one se kolju i sitna stoka, one se kolju klanjem inna Allahe je murukum en tezbehu bekara. Allah vam ređuje da zakoljete kravu. Da zakoljete, da je rekao en tezbehu zebh, a nije rekao en tenharu bekara. En tezbehu bekara, da zakoljete. Znači, pa se krava, krava se kolje, znači klasičnim kranjem kao i ovce, jeli, dok se deva kolje na drugi način. Dok se deva kolje, znači na drugi način. I ovo se tiče, znači, lahkoće klanja. I zato deva, znači, kada se zakolje, ne znam ako je neko od vas imao prilike da gleda kako se deve kolje, ako nemate, imate to, možete, možete naći na YouTube, ako uđete tamo, eh, ako ukucate klanje deva i slično tome, pokazat će vam, znači, kako se deve kolju. Deva se, znači, kolje tu nisko, samo se, znači, jedan rez napravi tu, znači, presjeće se i ona, ona prije iskrvari, prije, zato što je blizu tada srce, lakše iskrvari. I kolje, kolje se tako što se jedna noga poveže u prva noga, jedna se savije u koljenu. Prednja lijeva noga ili desna nije bitno. A savije se u koljenu i zaveže se. I stoji na tri noge. Jer kada je čovjek za kolje, tada je mogla skočiti da ga udari. Deva je opasna. Pa se zaveže jedna noga, onda ona ne može nikuda. Jer je na jednoj nozi. Ne može udariti, jer zna koljenom, znači često udariti naprijed. Pa ne može onda udariti, nego znači ostaje tako kako jeste. I onda ona tako pada fe ida ođebet džunubuha, pa kada padne na zemlju. Jer deva tako ostaje, znači dok ne padne. Pa se deva znači kolje u stojećem položaju. A nefijski učenjac kažu da se kolje, kolje deva klečeći. Da kleči deva. I spominju hanefijski autoriteti, uh, imam Sarhasi, i spominje Kasani Bedaju Sanaja, i spominju drugi, da je Ebu Hanife jedne prilike, i spominju to isto tako, Ibn Hamam, Mušerh, Fetel Kadir, uh, da je Ebu Hanife jedne prilike klao, klao devu, pa nije zavezao, pa je deva skočila i pravila belaje, moglo svašta se desiti, pa je rekao, neću nikad više klati devu nego de, klečeći. To međutim, ono što je poznato, da se kolje deva, znači da je jedna noga povijena. Da je jedna noga povijena. Sawaf, spomenuto znači, u Kur'anu, sawaf, to je ulama to tefsiri da je povijena jedna noga. Znači, privezana privezana je. A ako se ne može tako klati, ako se boje da se kolje klečući, znači da se oba dvije noge privežu, ne smeta na bilo koji način drugi, a krave, znači sitne ovce se kolju, znači položene na kom boku. Na lijevom, u bitno desnom, kako ćeš onda, onda ćeš, znači, morati klati lijevom rukom, ili ćeš morati preko ruke, ispod ruke klati, u red. Znači, na lijevom boku se polaže, evo A čovjek koji će klati šta? lijevom rukom, ne zna desno, onda polaže šta? Na desnu stranu. Ono, životinja se polaže. I o tome smo opšteno govorili u knjizi u Kurban, šalotela koja se priprema za, za štamp pitanjima kurbana i klanja i šerijetskog mača klanja. Dakle, dva načina klanja. Kod nas je zastupljeno, poduđe nema deva, kolje se načina način klasični kako se kolje. Šerijatsko klanje je uvjet za ispravnost, znači mesa, odnosno da bi bilo konzumiranje mesa ispravno, uvjet je šerijatski da bude, znači, da bude ovo klanje. Da bi se moglo, moglo koristiti, znači, meso, jel život, jel se moglo konzumirati. Hvala teklu, ima nem jutka, rismu Allahi alaihi, wa inna ole fisku. I nemojte, eto, jeste ono pri čijem Allahu, prije čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. O inne hole fisk, to je teški grijeh, znači da se tako nešto jede. I prenosi su od Rafija ibn Hadidža, Rafija ibn Hadidž, da je jedne prilike rekao poslaniku, sa sam Allahom poslaniku, mi iziđemo ponekad na put, pa nemamo nemamo noža. Pa mu je rekao poslanik sa osvijem, sve što pusti krv i spomene se Allahu ime jedi. Osim ako je zub ili zufor. Zufor, to je, a, kaže, zub ne može zato što je zub kost. <clears throat> A zufor ne može zato što je to nož. Ili alam kako je su klali abesinci. Pa bi to bilo ponašanje njih. Protivno sve što, kada bi čovjek mačem zaklao ovcu, može li? Može, samo da je šta? Da je oštro da ne pati životinje. To ćemo gledati do adaba klanja, vidjet ćemo, znači, adabima klanja, znači da treba nož, jel, da bude. Sve što je, znači, oštro može biti, osim onoga što je zabranjeno. Osim onoga što je zabranjeno. Pa smo ovdje vidjeli da se spominje puštanje krvi. Zašto vežemo puštanje krvi? Ko se sjeća iz prošlog predavanja? Tamo. Šta sam spomnjel puštanje krvi u prošlom predavanju? Mora životinja krvi. A, životinja koja lovi, da mora šta? Ako uhvati životinja koja je poučena za lov, da džumhur u leme uslovljava šta? Da? Pusti krvi. Ako uslovljava da ne pusti? Šafija? Po jednom rivajtu? Ibn Hazm. Svoj kažu da nije. I govorili smo, znači, da je njivo mišljenje jako na osnovu opće, jeli na opće, opće argumenta, tako i to nisu, znači, napravili razliku bilo da životinja udavi ili da ne udavi. Jel? Dok džumur ulame kažu ako životinja udavi, čak i bila poučena za lov da se ne može šta? Ne može to znači konzumirati. Jesu. Što se tiče mudrosti, a, znači, šarijetskog klanja, jeste odstranjivanje, znači, te nečiste krvi, demel mespuh, krv koja, krv koja šikljaka se, znači, jeli, se životinja kolje, je ta krv nečista, znači ona se ne smije šta? Je, jesti, ona je štetna. <clears throat> Za razliku od krvi koja ostane na mesu, možda neko od vas kupi meso u trgovini i dođe kući žena kada mu pripremlja, kada stavi u vodu, odmah pod crveni. I kaže, peri ga, peri ga. Možeš ga staviti ga u već mašinu da ga centrifugira. Možeš ti to više... To, ta krv što ima, to nije, to nije ni štetno, nije ni ovaj ni zabranjeno, to se jede. To nije, znači, problematično to je nešto čega se čovjek ne može, jer kada bi god rasjekao, znači uvijek postoji unutra mogućnost ili da ima nekakva sitnica i tako dalje, to je preko toga, znači šarijat prelazi to bi bilo, znači tako nešto bi bilo pretjerivanje vjere. Dovoljno znači da se da se ostane ono što što je vidno, ako ima nešto i to je to. A ova krv koja šiplja, ona se može ostaviti čime nego nego klanjem šerijatskim. Ne može to što uvrneš pilet u vrat i udaviš ga. Ne možeš ništa ostaviti. Sve ostaje unutra. I onda jedeš ono što je najgore. Jedeš ono što je najgore. Jer je dozvoljeno nama da jedemo lijepe stvari. Jes eluneke ma da uhilla lahum kul uhilla lakum u tajibat oma lemtu minu džavarifi minu džavarifi mu kelibine tvalimu nahon. Ja. Dozvoljeno su vam lijepe stvari. Dozvoljeno su vam lijepe stvari. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث dozvoliti, dozvolit će im lijepa jela, a zabraniti ružna. Ko? Ko će im dozvoliti? Poslanik sa Allaho sveme. A tako? Poslanik. Uh, ovaj, Ladine tebi ona rasula ne bilo mi koji će sletiti poslanika koji je jel, nepismen i onda dolazi se kraju kaže šta će od njegovih svojstva biti da će im dozvoliti lijepa jela a zabraniti im ružna a krv je ružno znači ružna stvar pa se neće pa se neće jeli, konzumirati I zbog toga je nama zabranjeno da jedemo strv. Pa tako. Uginula životinja, ti je prekolje, ništa. Či izaći? Izići nešto što je tu kod vrata. Međutim, nema srce, ne radi više. Nema, znači, pumpanja, nema više izlaska, više ta krvne šiklja i ostaje pa je čovjeku zabranjeno da jede šta? Znači, strv, je li tako? Mi prije svega kažemo, ne jedemo zato što je to šta? Uzvišen je Allah zabranio. E sada, da li se može otkriti mudrost ili se može zaključivati, ne može, to je potpuno druga stvar. Ja mi shvatili nešto, je ne shvatili, kada bi svi ljudi džini iskupili i pokušali da mudruju zašto akšam ima tri rekiata, saba dva, nikad to ne bi skužili. I zašto, ja, zašto jacija ima četiri, a saba dva? Pa preče je da saba ima više. Ja sam tijelo večer spavao, noć duga, odmorio se sad na saba, sam spreman da, da i preče onda da teraviju klanjam u, u deset ujutru, kada sam onako još čio, a ne najveće posle jacije i da, da klanjam dvacet. Nema tu mozak, e, razum čovjekov udjela. Čovjekov razum tu ima udjela samo zašto, da? Da se pokori, da kažeš tako je, semjena ova tana. E zato to ti je razum. A da čovjek ulazi u zašto je Allah nešto odredio, zašto nije ovako, tome nema kraja. To je znači put ka, put ka zabludi. Pa se pokoravamo, znači, ovdje naredbi stvoritela Tabarake Oteana. Isto tako jedna od stvari možemo kazati. Ovo je ičtihad, braći ulema, teksta da mi kažemo. Nego ičtihad i ulema, pa kaže, zbog toga bi moglo biti. Da se recimo odreknemo postupaka mušrika koji jedu sve mrtve, sve što nađe na vatru i jedi. Kao što imate druge, sve što nađe živo, je bila mačka, je bilo pašća, je bilo mišća, šta god da mu doneseš, oguli ga i pojede ga. Ništa, normalno. Znači, nema pa e, i bat habajsto, nema, on je pokvario svoj ukus i kod njega je, je, je, je lijepo, je ružno, to je sve kod njega lijepo. Molaj sam gledao <laughs> mladića, neuživo, kako jede dijete znači dijete ispred njega malo i on ga komada jede, ali ima krvatu. On sedi znači, znači sa krvatom, to nije to, to nije Afrikanac gore iz onih plemena što ne zna, nije do njega došla ni struja, ni, ni, ni voda, ni. Nego, znači čovjek je dok ima krvatu, jeli, sjedi dijete, znači ispred njega, mrtvo je dijete, kako je šta je bilo zeta Allahu Alem, i on ga komada i jede. Znači imate ljudi koji, jeli, ovaj, pokvare svoju fitru i do te granice Jadan Billah šrutu zebe uvjeti klanja što se tiče uvjeta klanja imamo nekoliko uvjeta oni se tiču i neki se tiču životinje neki se tiču onoga koji kolje mesara tako, a neki se tiču alatke kojom se kolje prvo što se tiče životinje da bude živa u vremenu klanja. Pa čak i da se strovali sa brda, ako je zateknemo šta? Živu. Znači mora u momentu klanja mora biti živa. Mora davati znakove života. Koliko god bila izmorena, napaćena, da daje u tom momentu znakove života. Ako daje znakove života, dozvoljeno. Da duša iziđe zbog klanja. Da duša iziđe zbog klanja duša izvijeti poklanja. Znači, ponekad životinja može vidjeti ovaj nož i da se prepadne i da umre. Vjerujete li to? Zeca. Zeca. Ja sam jedne prilike našao zeca u, na putu. Bio je sa mnom u autu, mislim, deset sati. Udaren je, znači, bio pozada i bio je prilično na kovanje ranjen. I cijelo vrijeme je bio u redu. Došao sam kući, stavio ga u redu. Otišao sam po nož, da ga zakoljem, živ. Kada sam donio nož, kada je vidio nož, više se ni pomirio nije. Znači, ni pomirio se. Mislim da glumi, rekao. Jel, da nije ko lija, pa ovaj, glumi. Nešto, tako, kako god da ga udriš, možeš ga nozom slobodno, znači u nogu, kada ga ovako možeš nos zabosti skroz, nikakvi, gotovo istog momenta. Valjda mu lakše bilo umrijeti nego da bude zaklon. Tako da to nije halal jest. Onda ga nema potrebe ni klati ništa, to je, to je za zakopati. Jer, jer je tad šta? Nije u vremenu, iako je prije toga živ bio, znači, to je pola min, to sekunde. No, međutim, ovaj, u tom bi momentu bio, znači, klanje te životinje bilo haram. Mislim, je li, bilo bi haram konzumiranje tog mjesa, jer, jer je strvina. Treća stvar, da nije od a, ulovljen u haremu. Ne smo govorili u pogledu hađa, kada smo govorili tako da ne, ne, ne, ne može se loviti šta? Nešto iz harema. Jer mekanskog ili, jeli, ili medijinskog kaže je poslani sa osalem fela junefaru sajduha i neće se razgoniti njena divljač ili lovina, jeli, ono što se loviti. No, međutim, ovdje ima jedan šart prije svega ovoga, koga autor nije spomenuo, a to je da bude životinja u osnovi dozvoljena jesti. Tako. Kada se ovo ispunio, ovaj, i nad krmetom kazao sve što treba i ne vrijedi, jer osnovi životinja nije šta? Nije halab. Psa, bilo od životinja što je zabranjeno da se jede, da se njegovo Nisu. A, šurut od zabeh, šartovi koji stiču čovjeka, koji kolje. Prvi šart je da bude pametan, da bude razuman, da bude bez obzira bio muškarac ili žena. Znači žena isto tako može klati. Žena bila u hajzu, ne bila u hajzu, nikakve smetje nema, njeno klanje je ispravno i dozvoljeno ako ispuni uvjete ili ispravno klanje. Da bude punoljetan, životin bude punoljetna, ili ako nije punoljetna, da je, prosto da, da je čovjek koji kolje da je punoljetan, a ako nije punoljetan, da onda bude osoba koja e, razlikuje. Sabi mumejez, koja razlučuje, znači, a, Tu se ulema razilazi, znači koje su to godine. Koje su to godine. Uglavnom da nije, znači, osoba koja ne može razlučivati, razgraničavati. Tu se ulema razilazi, jeli, ovaj, koliko je to godina. Tu ima razlike od osobe do osobe. Isto tako ne može čovjek koji je lud, ne može klati. Dijete koje nije još, znači, došlo do ovoga stepena što smo govorili, pijanica, što naši ovi kolju, znači veliki broj onih koji kolju, ili jedan dio, njih koji kolju pijano i dan i noć, pijano i kolje. Nekad kaže bismilu, nekad ne kaže, nekad zaboravi. Ono ništa ne vrijedi. Jer takav čovjek koji kolje mora njegovo pranje biti nijetom, jel tako? Mora biti nijetom. Kako ćeš ti, ti pijan? Šta ti nijetiš? Kome ti nijetiš? Ti šeitan samoš nijetiš. Tako? pijem čovjek, šta će on nijetiti? <clears throat> Ne može nijetiti. Izgovor same bismile, znači ništa, to je izgovor, nego čovjek, znači, mora imati ovdje iskrenu, znači, namjeru, a to pijanica ne može. Pa, znači, čak i pijeni ljudi da kolju kurban. Kurbane kolju. Pa kod Jer oni kažu, ovi ljudi nemo, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, ne mogu nijetiti. Znači, ne mogu nijetiti. A ibadet je svaki potreban nijeta. A prinosenje žrtve je jedan od najvećih ibadeta. Najveći ibadet Allah, to je nije ga dozvoljeno znači, činiti nikome drugom. Ni kaburu, ni, ni, ni, ni, ni šejhu nekakvom, ni evlini, bilo kome kolje se samo stvoritelju tabarake. Ota'ala. I ovo je kod džumhura u Leme. Kod hanefijski, kod malikijski, kod abelijskih pravnika, dok kod šafijski ima mišljenje, no međutim, kod njih je poznato u mesebu da može. I ludi, i, znači, i pijan, i sve što zakulju, kažu da je, da je ispravno. Da je to klanje ispravno. Ibn Hazm kaže, ne može klati osoba koja nije punoljetna i ne može klati lud i ne može klati koji je pijan. Jer kaže, oni u stvari nisu ni a, ciljani šerijetskim tekstovima zato što šerijski tako kaže, ne odnose na zato što nemaju razuma. Znači nemaju razuma. Nisu mukellefun, nisu šta? Šerijatski obaveznici. Pije nije šerijski obaveznik, se ne, je li tako? Ne, šta će, ne može, ni, ne može ni klanjati, ne može ništa, šta će pijen čovjek? Tako, maloljetne osobe, tako, iako je ispravno, maloljetne osobe koje su maloljetne, mogu biti maloljetne, no međutim, ako znaju razlikovati, znaju ovaj izgovoriti na svoj listič o tome i znaju propise klanja da nema smjena. Drugo, da bude musliman. Ili kitabija. Zato nismo kazali da je uvjet musliman, nego da bude musliman ili kitabija. Da bude musliman ili kitabija. Pa nije dozvoljeno da se jede meso čovjeka koji obožava budu i obožavamo budu. U nedjelju sam bio sa jednim našim velikim šejhom, učenika šejh Albanija, u Isakil Huvein. I tako smo sjedli i pričali i uđe sada jedan tu čovjek na kuđa labi i sam. I sam bi mu ljubio, ruku bi mu poljubio misliš da to je sada Amani Arabi, prsnuto znanje šerijetskog. I tako kroz priču, kad se on jedan put ubaci, mi smo pričali nešto sa šehom, razgovarali, kad se ubaci jedan put, kaže, a kaže šeh, jel kaže Buda bio poslanik? Ja sam mislio kazati, međutim nije bilo, nije bio ambijent, tako da kažemo, došlo vrijeme da je Buhanif pruži noge, tako. A. <laughs> došlo vrijeme da je Buhanif pruži noge. Budista što zakolje, to je zabranjeno jesti. To je haram. Što zakolje među usija, tropoklonik, to je jeli, haram. To je stav Ebu Hanifa i Malika i Šafija. Vodi se jedno blago razilaženje su li među usije kitabije. Neka Olema kaže da su među usije kitabije. To spominje vam Kurtubi u svome tefsiru, spominje mišljenje koje pripisuje se da seuri da kaže da postoji razilaženje među ahlu sunnetom da su međusije, jel isto, kitabije. A međutim, džumuru leme je da oni nisu kitabije. Da nisu kitabije. Pa ako čovjek nije musliman, nije kitabija, to mjesto je haram jesti, ne znamo šta da spomene i šta da kaže i kakve nijete da ima i tako dalje. Jer oni su mušici, a mušici njevo mjesto je zabranjeno konzumirati. Oma zubiha ala nosub. I ono što se zakolje, jeli, kipovima, to je zabranjeno jesti. Što se tiče kitabija, njihovo mjesto je dozvoljeno. Židovi ili kršćani što kolju, današnji židovi kršćani, da. Današnji židovi kršćani su kitabije. Oni su kitabije. Ima među njima koji su otišli u ateizam, ima, no međutim, opća slika današnjih kršćana i židova su kitabije. I ono što su govorili, što danas govore, govorili su to vrijeme poslanika, samo vrijeme objave i Kur'an to spominje, su govorili i opet i Kur'an naziva kitabijom. I opet i Kur'an naziva kitabija. Pa ne ispravo kazi, to je kitabija nekada bila davno, nema više kitabija. Ne, ima kitabija danas. Sa, tačno neki su se promijenili, međutim, ovaj, općenito se tretiraju kitabijom. Pa ako oni zakolju nešto svojom rukom i ne ubijaju prije toga, dozirano jest. S tim da nisu spomenuli ime Isa a.s. ili ime nekakvog kipa ili nekakvog ha, nego da to rade bez spominjanja znači svojih božanstava što oni smatraju božanstva mimo Allaha. Iako tu postoji razloženje kod oleme. Neki, neka ulema govorila, u bilo, bilo čije ime da zakolju, oni su nazvani kitabijama i dozvoljeno njihovo konzumirati njihovo mjesto. وَطَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ Fatamu ledine utul kitabe hillun nekom. I knjiga oni kojima, kojima je data prije vas, ta hrana je vama halal, dozvoljena. I ovdje se misli na hranu, hranom se misli ovdje na meso. Je tako? Ibn Abbas kaže ovdje je hrana, tam, hrana je meso. I nije to samo Ibn Abbas, a konsensus u Leme na tom stavu. Pogledajte u knjige Tefsira i tako dalje, koji govore o me ajetu, kaže Lema da je to konsensus učenjaka da se to odnosi na meso. Jer nema razilođenja da je nama dozvoljeno kupiti hljeb od budiste, u redu. Budista napravio pogaču i ti kupiš. Nema smetnje. Nikakve. Napravio kolač, nema u njemu neispravni sastojka, nema smetnje. Dakle, to nije nikada bio predmet razilaženja. A da kažemo, kada bi kazali da je riječ nejasna i da se ne odnosi na meso, kazat ćemo odnosi se na hranu. A šta je meso? Hrana. Naj, najpreća hrana, tako. Najviše ljudi vole. Tako. Najviše ljudi vole. Tako da opet ulazi šta u opće značenje? dozvoljena je hrana židove kaže kakva hrana sva hrana no međutim danas je ovaj često ćete naći možda u fetvama kad se spominje fetve kaže ulema danas se kaže možemo jesti u Evropi gdje budu jesti možete jesti ta fetva je ispravna ali u jednom globalnom smislu ona je ispravna sodno kuranskim ajtima ulema je govorila kuranski međutim ta ulema nikada nije ušla u Evropu Iako ušao u Europu, prošao, održao predavanje u par predavanja, bio, bio, bio jedan seminar, bilo, ne znam, kursevi, predavanje, odišao, vratio se nazad. Nije nikada ušao, znači, u mjesnice da vidi kako se radi. Pa osnova propisa može biti jedna, no međutim ima to jedan strani faktor, element koji se uvede zbog koga se mijenja propis. A to je da oni ubijaju. I zakonski moraju ubijati. I zato je kada sam jednom našem šehu postavio pitanje, neko pitanje, neko klanja u evropskim ovim klonicama, način klanja, šta je? nije mi rekao halal. Neko kaže, reci mi kako kolju, pa ćeš dobiti odgovor. Kad sam rekao kao kako li, kaže, haram, zabran. Nije dao, jer on je znao, znači, pitanje se postavi u redu, ima općenit odgovor. Ali taj općenit odgovor nije uvijek dovoljno. I zato da ne neko se poveo za fetvom, što se kaže negdje, ne, ta fetva, uz nužno poštovanje naše uleme, ovaj cijenjenje, nije, nećemo kazati da nije ispravno, ona je ispravno općenito. Ali ima nešto što je njima bilo sakriveno. Jer on to da su znali, svi bi kazali da je haram. A to je da se ubija, zakonski se mora ubijati. I životinja se ubije i nakon ubijanja ispadne iz bubnja gdje je ubijena i bude na zemlji dok je okače, dok je prikače, dok je dignu, dok dođe tamo do onoga mesara što kolje, prođe vremena, on kolje reže glavu, ona se ne pomjera. Što ukazuje znači da životinja mrtva. Je tako? I to smo ispitivali i govorili smo o tome, znači da smo pitali ljude stručne o tome, koji znači svi ovaj potvrđuju da je to. Ja sam čak tražio onoga jednog da mi da mi naprazno opali pištoljem. Pali da vidim šta je to. Ja sam mislio to nešto sitno iziđe. To je, to je ovakav komad železa bolan iziđe iznutra. Znači šupalj i uđe u, u mozak životinje. Znači slona bi ubilo kod šale. A da ne govorimo o životinjama koje su manje. Tako da je to ubijanje, a to je haram i zato meso današnjih židova i kršćana nije dozvoljeno. Osim kada ti došao kod kršćana, on ima svoje, na primjer, stado, ima svoje poljoprivredno dobro, ne znam, ima ovce, ti mu kažeš za mi dvije ovce i oni zakolje, to je drugo. A ubijanje, ne. Ubijanje, ne. A što se tiče znači šarta, prvi šart je bio šta? Da je pametan, je li tako? Da je pametan, govorili smo, znači da ima razum, pa skoro da je punoljetan, pa da li može dijeti, srbi koji mu meje s dijeti, koji razlikuje, ovaj, da nije lud, da nije znači pijen. Drugi uvjet je bio da je šta? Da je musliman ili da je kitabija. I treći uvjet je da nije u obredima. Znači da kolje divljač ulovljen. Jer je čovjek koji u obredima šta je zabranjeno da lovi, a samim lovom šta i da kolje do, ili tako? Jer je čovjek u zabranju, znači koji je u obredima da lovi bilo da napravi zamku pa da uhvati životinju, kazali smo da lov je da uhvatimo životinju što je živu ili da je ranimo nečim, da je ubijemo ili da je sustignemo pa da je zakoljemo. Sve je to lov, sve su tretan lov, a to je zabranjeno čovjeku koji je u ihramima. Isto mu je zabranjeno da pokaže šta, onome ko nije u ihramima da kaže vidi srne, evo ti puške moje. A on u onu ihramima, a ovaj drugi nije, pored njega ide, samo prati ga. Kaže, evo ti puške, ono srne, drži ne smije on ukazati ničim. Ovaj ako vidi uhvati pušku sam i trči, to je njegova stvar. No, međutim, on pomogne, ne smije mu šta? Pomoć. Jer to je njemu zabranjeno. Pa, pogledajte, braći, kolika je stvar. Stvar je osnovi halal, ali je tebi kao pojedincu individu i zabranjena i ne smiješ ti učestvovati u njoj. Pa šta onda kada je stvar generalno haram? Kako može učestvovati u njoj? Bilo čemu da se radi. Ne smije, znači, čovjek tu imati, ne smije uzeti nikako učešće. Ja, ejuha ladina amanu, la taktulu sajde, pa entom hurum. Nemojte, jeli, loviti dok ste u ihramima. Uhurime alejkum, uhurime alejkum, sajdul bar, ma dum tum huruma. Znači, dok ste u ihramima, ne možete loviti na, šta? Na kopru, kazali smo da može gdje u? Molim, nešto izbaci, što ti ti uhvatiš. Nisu ribe baš tako ovaj, ne daju se taj luksus da nego, znači ono što ti uloviš jer dozvoljen lov šta? u mora, nije dozvoljen da loviš na kopnu nije dozvoljen da loviš, zašto dozvoljen? Allah je tako rekao znači. tako, zato smo duži sada se Kuran. mi često puta vraćamo se ne moramo da, mi ne mislim mi, jel, mislim muslimane općenito često puta dolazimo do propisa pa kako paš pa ispitio, šef u firmi kad kaže radi ovako, ti vidiš da nema veće gluposti od te uradiš, ništa ne pitaš bez ikakve raspravljanja. Pa Allah je preči da mu se pokoriš da ne raspravljaš. Allah naredio ja uradio. Ako se otkrila mudrost, hajde rekao. Ako se nije otkrila mudrost, ja sam se pokorio ovome gospodaru Tebara. A, što se tiče klanja, znači čovjek koji je mohrim dozvoljeno da, da, da, da, zabranio da kolje životinje koje su, znači divljač koja se ulovi, a nije dozvoljeno da zakolje deđađu pile, je tako? Zakolje životinju domaću, ovcu i sliče tome, to mu nije, znači, zabranjeno. To mu nije, jel se spominje, znači, u ajetu šta? Lov. Esajt. Znači, lov se spominje. A u protivnom ostaje, znači, ostalo dozvoljeno. I to je problema različitih mezeba je složena, znači, na tome, na tome pitanju. Imamo dalje uvjet da se spomene Allahovo ime. Da se spomene Allahovo ime. Nećemo moći završiti ovo što nam je ostalo. Nećemo nastaviti u narednom predavanju. Uz ova tri, pa da ćemo znači još dva uvjeta koji su ostali vezani za onoga koji koljeti. Allah te barek tala nas pouči naša vjeri sunna poslanika sallallahu alaihi sallam susreti na riječima la ilaha illa muhammad rasulullah Allah te ala nam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabi